Po tani. Ti po thua për këtë pjesën brapa. Jo, meqë thua, dua t'ia jap mikrofonin tim Lorit. Jepja po. mikrofonin tim Lorit. Po patjetër. Le ta dëgjojë publiku zërin e Lorit. Lori, uh, të lutem një, thuaje një. Mirëmëngjesi. Ah, Mirëmëngjes. Ah, ka lezet. Duket, çun Tirone, lind e rrit, me qumësht lope, djath, kos, gjalp, bukë, salçiçe, e ku di unë se çfarë. Si po e kaloni njerëz? Shkëllqyër, shumë mirë. Shkëllqyër shumë? Po. Mm. Edhe më shumë. Ça bëhet? Të zakon shumë. Oke. Okay. Je gati për pushime ti? Uh, gati, po. Jeri ikën me pushime. Edhe sot, edhe nesër e kemi Jerin. Mm -hmm. Sa mirë Jeri. Pastaj Jeri të kam pak zili Jeri, edhe pse zilia po, s'është në karakterin tim. Mos bëj po. kështu. Mhm. mhm. Të shohim. Si është ajo? Kujton, uh, aq zili e kemi Jerin. Si ka pasur ai, uh, është një këngë. Mm. Ka qenë dy vëllezër që këndonin. S'e kam, po, parasysh. Po, vëllezër që këndonin vetëm Endri dhe Stefi apo Strefi. Jo, jo, jo. Nga që nga që ca ja ja, e di ça m'kujton, kujton këtë këngën se ca prej nesh do do rrinë e ca për nesh do largohen. Po, po. Po shikoj me radhë është kjo punë. Ca ikin, pastaj vijnë dhe ikin të tjerë. Po, po, po. Më kujton këtë këngën. Mund ta, mund ta dëgjojmë pak nga teta, është kjo kënga këtu. Qoftë se e keni parasysh. Njëri qesh dhe tjetri ah, qan. Po. Domethënë ti qesh në këtë rast edhe unë qaj. Tika. Është Argjend dhe Flori Lloga. Dy dy vëllezërit. Unë të dua fort, po ti do tim vëlla, dhe, jo, problem. Opa. O zot sa me stil këndojnë. Po vetëm këtë këngë kanë? Kanë disa, kanë disa. Kanë një lot i verbër, më duket. E kështu. Se kjo është shumë dridhja e zërit. Ç'ke me tani? Jo, pra më pëlqen shumë. Janë djem, janë djem shumë mirë. Ëh, kështu nga viti 2006-2007, ku di unë se çfarë. Wow, kalon kalon kohë. Njëri nga këto ngjan si Tarkani. Të dy ngjajnë si Tarkani, se ata janë vëllezër. Janë eh, si Tarkanë të të ndryshëm, domethënë. Njëri më Tarkan se tjetri, mund të thuhet. Nëse uh, eh, ja ku jemi, ja ku jemi miq të dashur duke duke iu afruar uh, gushtit, uh, Klubi i Mëngjesit do qëndrojë hapur gjatë gjithë muajit gusht. E më tutje pastaj për sezonin e ri në shtator e me radhë uh, do, Ne do t'i marrim pushimet si të thuash në në kohë të ndryshme. Mm -hmm. Në kohë të ndryshme. Jeri shkon me datën 1 fillon pushimet e saj, kur kthehet Jeri largohem unë, do të ketë të tjerë Shadi, ë uh, Olta, Lori ikën, Lori ikën, kështu që Edhe Lori na urrej. Më jo, shumë jo, nga Jeri. Lori është për uh, se... për Ellada apo Lori po? Ellada, po mos të të vitur Lori që ashtu. Thuaj Lori, ato kanë nevojë për pushime patriotike, po. Tani pushime ballkanike. Se më shumë se kurrë duhet t'i ndihmojmë ata vëllezër. Jo, okay, po, na kanë ndihmuar. Jo, ai Lori ka nevojë të ndihmojë veten Lorin. Ndihmojë veten e vet. Asnjë njeri tjetër. Tani boll mo. Kështu që, kështu që ne do të jemi do të jemi në transmetim gjatë gjithë muajit, gjatë gjithë muajit gusht. Për t'ju mbajtur sepse edhe edhe njerëzit që dëgjojnë radion janë më të shumtë, nuk do ta ndezim televizorin sepse Lori ikën, nuk do të kemi regji televizive, ku di unë se çfarë, por në valët e radios Club FM në 100.4 dhe jemi live Sikur asgjë të mos kishte ndryshuar. Kështu që do ju shoqërojmë juve që që bëni plazh. Keni shkuar akoma apo po edhe këta që kthehen nga pushimet, se ca i kanë marrë në korrik edhe janë duke ardhur mbrapsht. Mirë, Anna Naklab do të vijë me ë uh, Alle Farben, edhe me dikë tjetër atje. Kjo quhet Supergirl në Club FM në 100.4. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirë se keni ardhur në program. Ditë e mbarë, 30 korrik. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1502, Kristofor Kolombi arrin në Guanaja në ishujt Bay në bregun e Honduras gjatë udhëtimit të tij të katërt. Në vitin 1729, themelohet Baltimore në Maryland. Në vitin 1930, në Montevideo, Uruguay fitoi Kupën e parë Botërore të futbollit. Në vitin 1932, U shfaq për herë të parë filmi i Walt Disney me titull Flowers and Trees. Ishte filmi i parë i shkurtër me kartona me ngjyra që fitoi Academy Award. Në vitin 1954, në moshën nëntëmbëdhjetë vjeçare, Elvis Presley bëri shfaqjen e tij të parë në parkun Overton në Memphis. Në vitin 1965, presidenti amerikan Lyndon Johnson nënshkruan Aktin e Sigurimit Social duke krijuar Medicare, një program shëndetësor për të moshuarit, i cili hyri në fuqi një vit më pas. Në vitin 1966, në stadiumin Wembley, Anglia fitoi Kupën Botërore të Futbollit pas fitores me rezultat 4-2 ndaj Gjermanisë Perëndimore. Në vitin 1971, në misionin Apollo 15, David Scott dhe James Irwin në modulin lunar zbresin në Hënë. Në vitin 2000, Jennifer Aniston martohet me Brad Pitt. Në vitin 2001, Lance Armstrong u bë amerikani i parë i cili fitoi 3 herë radhazi Tour de France. Në vitin 2003, në Meksik prodhohet automobili i fundit i tipit Volkswagen Beetle. Në vitin 2007, guvernatori John Huntsman Jr. e shpalli 30 korrikun dita e Dream Theater në shtetin e Utah për nder të grupit Dream Theater. Kënga e ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve. Është tani 7:21 minuta. Koha që Jeri të na frymëzojë me shprehjen që ka zgjedhur për ditën e sotme, i jepi Jeri. Dhe sot Blendi kam zgjedhur një shprehje nga piktori Vincent van Gogh dhe është mm. kjo. Duke ecur në jetë, gjërat bëhen gjithmonë e më të vështira, por duke luftuar kundër vështirësive, zhvillohet forca e zemrës. Ah. Ah, piktori Van Gogh. I jashtëzakonshëm. Piktor dhe mendimtar. Patjetër që po. Dhe prerës veshësh. Kështu. Incidente të vogla. Ja, probleme. Nëse i pa i pavlerësuar gjatë jetës vet. Kështu ndodh po, shpesh herë. Po, po, i pavlerësuar gjatë jetës, por uh, por i konsideruar gjenial më pas. Edhe një herë. Duke ecur në jetë gjërat bëhen gjithmonë e më të vështira, por duke luftuar kundër vështirësive zhvillohet forca e zemrës. Mhm. Mm mhm. Mm Faleminderit Jeri. Të lutem. Është si puna e asaj që çfarë të vret të bën më të fortë. Tam. Ja dhe kjo, për forcë zemre po flasim. Mirë. Shumë mirë. Ndërkohë, Olta, Po, po. Si çdo mëngjes këtu në klubin e mëngjesit. Na nuk e di se pse kështu. Si humba kështu. Duhet ta tundësh në një kështu. Tundu Olta. Tundu Olta. Edhe ka tani parashikimin e motit. Mhm. Jepi. 24 gradë është në këto momente dhe 36 do jetë maksimalja. 36 maksimalja për sot. Duhet me ta bë me kontroll tani. Po, mund ta bësh, mund ta mhm. bësh. Dje nuk e di se ç'i kishin ngjarë, se menjëherë vërshuan. Kam aplikuar dy. Ha. Po çështje grash. Hajde më. E, ë? Çështje grash. Tash se çështje grash. Çështje thashë, wow. Po duket dhe dihet që do jetë goxhava. Është do do jetë okay. Mirë, faleminderit Olta. Jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 dhe në ekranin e Club TV çdo mëngjes me juve nga 7 në 10. Miq të dashur tani është Demi Lovato Cool for the Summer. Ora është 7:23 minuta në Um, jeri ka një histori që do të na tregojë. Në fakt kjo ka qenë një video që është bërë nga kalimtarë në Sao Paulo të Brazilit. Në Sao në Sao, Sao Paulo. Sao Paulo, po. Të Brazilit, por bëhet fjalë për parkimin e një makine në korsinë jo të duhur, në korsinë e biçikletave. Po, siç kemi dhe ne në sa vende këtu. Po. Andej këtej domethënë, por jo, dëgjoj. Jo, jo, në çdo rrugë, por diku. Ëh, e e para e punës mm. është, do të thënë kjo që ky zotëria në video, një sekondë deri se video është është një çikë si e pamundur për t'u hapur, për t'u bërë e madhe. Ëh, mm. megjithatë, a ja, u diçka u bë. Ky zotëria që është duke ngarë biçikletën është gjigant, është është trup i madh po. Dhe një makinë e vogël I ka zënë i ka zënë rrugën këtij. Ka zënë korsinë e biçikletave. Mm -hmm. Ai mhm. është uh, me biçikletë, uh, ka dashur të kalojë në korsinë e tij siç duhet dhe në momentin që ka parë makinën e parkuar gabim, uh, ka vendosur të tregojë pavarësisht trupit që duket që është i fuqishëm, ka treguar forcën e tij. E ka ndalur uh, biçikletën e tij. Jo, e ka tërhequr biçikletën uh, makinën duke e spostuar atë uh, për të liruar kështu korsinë e biçikletave. Mm -hmm. Pasi ka ngritur makinën e personit që kishte parkuar aty, uh, ka, është ndier më i qetë, ka marrë biçikletën dhe ka vazhduar rrugën e tij. E gjitha është filmuar. Por që kjo video Shikoj edhe një është uh, realizuar nga dikush që ka qenë prezent dhe më pas është hedhur në internet. Bravo që, e, duhet thënë që makina është e vogël, një, jo. është nuk është një makinë kështu shumë e madhe, megjithëse. Po, jo kush do mund të të ketë aq fort. Kush Altini ngre? Altini. Sa ta ngre makina. Po, ngre. Zgupti madje. Po kështu shumë i qetë kështu. Ka ka bërë atë gjënë vetë dhe pastaj është larguar. Mirë, e kam parë, e kam parë ka qarkulluar në rrjetet mm -hmm. sociale kjo. Është vërtet. për uh, për të gjithë ata që parkojnë apo ja, që nuk po, uh, është një lloj mësimi që duhet të kesh parasysh që kur korsia është për kalimin e biçikletave mos parko aty të paktën. Një lloj tjetër mësimi e di çfarë është? Hmm. Një gjobë e majme. Po ajo do ishte. T'ia fusësh një kështu që t'i vijë më t'i vijë mendja vërdallë o Altino. Të lutem. Mos uh, mos ma shpupuris atë se më iku veshi i majtë. Oh. Ah. Oh, ç'u knaqa, i bëj. I bëj djathti. Më dha një kruaj, më vazhdo, ajo bëhet një çik, bëhet një çik se tani po më kruat. Më gudulis ve, e ke ves është ai. Ah. Oh. Kështu, kështu. A nejse, okay, faleminderit dhe. Të lutem Blendi. Kam një pyetje për uh, mm. për ju që jeni në uh, dëgjim sot. Kur jeni me pushime, arrini të shkëputeni plotësisht nga puna? sepse kjo ka të bëjë me internetin. Mm. Edhe e kam e kam uh, vendosur atë në pyetje. Interneti, mundësi argëtimi apo dënim? Se ka shumë njerëz për shembull që duan të shkojnë uh, e të shkëputen plotësisht nga nga e përditshme. Gjërat e përditshme, punët, detyrimet që kanë, edhe janë atë, po themi, një javë, 10 ditë, 2 javë, aq sa marrin secili. Megjithatë sot je gjithmonë i lidhur. Sepse në telefon ke emailin, mm -hmm. ke WhatsAppin, nqoftëse të kontaktojnë në atë mënyrë, ke SMS-t e MMS-t e ku di unë se çfarë, domethënë është e kanë konsideruar edhe më përpara. Mund të jetë një uh, mund të shihet si një çlirues i madh mm. interneti, mm. se të jep mundësit që të futesh kudo e të komunikosh me të gjithë, por mund të jetë pak edhe si ai litari i qenit. Që shefi për shembull varur gjithë gjithë. Po, të tërheq nga nga zyra. Të thotë se më ke dërguar një email, por nuk po e gjej dot. Mm. Ma dërgon dot prap, e zëmë ia ke dërguar në qershor ti atij ia. Atë email, e fillon ti ti ti ti futesh atje, bo bo bo bo, edhe të ikën një 45 minutësh, prishesh nga nervat. Për gjithë atë emailin, e fillon bën uh, kërkime nga më ndryshme, mund mundohesh kujtosh ndonjë fjalë që mund ta kesh përdorur atje, a ndonjë gjë që ka pasur të bëjë me atë email, edhe nxjerr nga varret e e, e Google-it, uh, ku janë atje nëpër këto arkivat, edhe t'ia dërgosh shefit prapë. Domethënë, uh, është edhe kjo. Pa, Ti e do internetin me vete sepse do ti që të argëtohesh, mund të dëgjosh një këngë, ndonjë video, a ku di unë se çfarë. Qëndrosh i lidhur me informacionin që t'intereson, për aq sa t'intereson kur je në plazh, Se ndonjëherë është mirë për shembull që të shkëputesh totalisht ta heqësh mm. prizën informative. Prandaj quhet pushim. Pu pushim. Po pushim, që vjen nga fjala pu. Po, po. kjo s'do të thotë që ta fikim fare telefonin. Jo. Jo, jo telefonin, po, po flasim për internetin. Pse të mos ta fikësh fare telefonin, fal, çfarë të keqe ka. Mm. Nqofse ti po. do, unë dua të komunikoj vetëm me me e zëm. Uh, maman, baban, edhe kaq. Ndonjë motër apo vlla po. Ndonjë motër apo vlla mirë po të kesh, sigurisht. Thot familjarët, edhe s'dua unë të komunikoj, pse duhet të komunikoj? Se di un flas nga Mirë është ta mbash edhe emailin. Flas për vete, uh -huh. nuk është se e fik telefonin të paktën kur jam këtu. Po e quan uh, internetin si mundsi? Kur jam këtu, e quan. Po e quan jo, dënim këtë që ka dënuar Zoti kështu edhe s'ke ç'i bën. E quaj si gatishmëri. Gatishmëri, po. Për të ndihmuar ata që janë në punë dhe kanë nevojë për mua. Mm. Dhe nëse mundem ta bëj nga aty ku jam, E bëj. Po mirë, si si bëhet për shembull, ti e lë burrin vajzën që të vazhdojnë pushimet vet për një paradite e zëmë? Nuk i lë. Të paguhet ajo paradite aty se ti gjithë vitin për shembull 10 ditë ke. Po mua më paguajnë. Një vit ai ikën. Nuk e di për ju, po mua më paguajnë pushimet, kështu që mm. Po mirë, të paguajnë pushimet. Besoj ka që kam të drejtë morale për, të... për t'iu përgjigjur dikujt. Të, të paguajnë për të pushuar apo të paguajnë për të punuar? Se pastaj pse quan pushime, uh, quaj punime. Jam me punime thuaj, jam me punime. Ja për të punuar. Unë pretendoj që edhe vitin në vazhdim të jem në atë punë dhe të kem të mirat e asaj pune. Kaq nuk do të më kushtoj gjë, një paradite. Mm. Jo, jo. Asgjë. Okej, okay, mirë, dakor. Do ta provojmë. O zot, nuk e di. Nuk e di pse ka shumë kjo. Mund të Kush s'ka njeri në dëgjim ti mund të flasësh ti shumë. Absolutisht nuk e bëj. E bëj nga ana ime. Administrata. Ja, ja, ja. Gati për për çdo gjë. S'u lodhën. Shiko, unë jam dakord me Oltën kur thotë për telefonin, por për internetin nuk bie fare dakord me Oltën. Ëh? Pse? Sepse un telefonin nuk e fik, se mund të ndodhi. Se Jeri zakonisht është në një ishull me pushime atje s'ka internet. Një sekond, jo, një jo, jo, sekond, tash e ka radhën Jeri për të folur. Un mund të jem edhe shumë pranë Tiranës, por kjo nuk do të thotë se un shkëputem totalisht nga interneti, nuk dua të kem asnjë lloj marrëdhënie. Nuk do, nuk do, ajo është tipi. Dhe kjo nuk do të thotë se un nuk i përgjigjem telefonit kur bie apo një mesazhi që mund të marr. Po. Por marrëdhënie me internetin kam shumë vite që i shkëpus në momentin që un largohem. Internetin e heq ti. Absolutisht po. Telefonin e mban domethënë. Po telefoni, po normal se njerëz jemi mund të ndodhi çdo gjë edhe. Edhe ti radikale, ju gocat tona këtu radikale, fare ajo është bën çik piska hunda, kurse kurse ti nga ana tjetër. Jo, por janë familjarët që ti do mbash kontakt dhe mund të ndodhi diçka jo, e papritur. Jo, Jeri po thonim nëse mund të ishe e gatshme që të të marrin nga puna dhe t'i përgjigjesh. mua po, Altinit, Blendit. Nëse uh, ai nëse telefonata jote do të ishte shumë e rëndësishme, do të përgjigjesha Olta. Po ku e di ti? Se bëj shaka. Telefonin e mbaj hapur. Ti nuk je edhe tipi që merr për qejf. Se po ti je tipi që të merr për qejf për shembull, ah. ta ngre tjetri. Po, po ti je tipi që po po të more ti dihet se çfarë se çfarë mund të jetë. Edhe do flasim bashkë. Nëse do, po sigurisht do flasim, po do flasim edhe për çfarë. Mos ma lë tër natën hapur. Po, po. Mirë, uh, kjo është, kjo është një pyetje për të gjithë juve që jeni në dëgjim sot. Jo thot uh, shenjtori i djallit kurr. Shenjtori i djallit. Po, nuk nuk shkëputet kurr nga nga interneti. Kur jeni me pushime, pra arrini që të shkëputeni plotësisht nga puna. Interneti është një mundësi argëtimi apo një lloj dënimi që ju mban të lidhur Time. Në fakt eh, vjet, më fal, po. vjet e kam bërë një provë që jam mm. shkëputur nga Facebooku. Për kohën e pushimeve dhe ishte një mrekulli. E pra. Ashtu vërtet, a? Po. Vetëm nga Facebooku. Po si, nga ta dinin të tjerët që ti po pushoje? Eh, Ku mor vesh që që Olta ishte në pushime? Facebook. E kisha deaktivizuar. Jo, e kam fjalën, nuk doje t'i tregoje ku kishe shkuar, jo, rërat e bardha që shkelin këmbët e tua. Nuk e kam fare, nuk e kam fare në fotot me bikini. 7:39 minuta në këto momente. Le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti. Le të pyesim mbi diçka që ngjet dhe të, shikojmë se sa të informuar jeni ju. Kujdes. Prit prit se e di. Prit prit se e di. Gjeje jinglen. Pasta. Një, dy. A e ke hedhur po s'e dëgjojmë? As po, po a s'e kemi atë kanalin hapur ndoshta. Mirë, gjithsesi. Pyetja është kjo. Ë, uh, çuna dhe goca. Mhm. Mm Sot Erion Veliaj do të hyj në Bashkinë e Tiranës. Mm -hmm. Merr detyrën si kryetari i bashkisë. Ja, tashi po e dëgjoj pak. Po, nuk e di sepse po e dëgjoj pak atë. Por gjithsesi, pyetja është kjo. Kush do ta pres, se ka një lloj ceremonie. Mm, Ti shkon atje, je kryetari i ri i bashkisë, i sapo zgjedhur, do marrësh uh, çelësat e institucionit që qeveris qytetin dhe dikush do të do të presi. Do të presi, e kupton po. se s'po hyn si kaçak atje. uh, është një vend civil që ndrohen administrata, nuk do ta presi zoti Basha. Mhm. Mm siç do duhej, domethënë që ta priste, por do ta presi dikush. Pyetja është, cili? Kush? Do ta pres zotin Veliaj sot në Bashkinë e Tiranës për t'i dorëzuar detyrën, mm -hmm. thua, për të bërë atë stafetën. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. E kemi dëgjuar, e kemi lexuar, është përmendur si emër. Kështu që nuk është i panjohur. Jo, jo. Detyra juaj është, po jo, edhe si lajm është bërë i ditur, mm. domethënë nuk është ndonjë kështu. A që e di unë për shkakun se s'ma kanë thënë, e, jo, sigurisht, nga mediat, e, e kemi nga mediat. Kështu që kush do ta presi Erion Velinë sot në Bashkinë e Tiranës nga administrata në ikje? Mhm. Mm Edhe të shikojmë pasaj se ç'ngjet. Tre kryetarë, tre zëvendëskryetarë bashkie do të ketë. 3. Po. Pra shumë. Po. Ja, po janë se janë uh, janë të gjithë, domethënë që duan uh, të një jetë socialist. Po, pa të jetë Mazniku, që po. lë kam përshtypjen detyrën tek uh, kam përshtypjen. Po normal që lë detyrën tek tek Ministria e Arsimit, si zëvendës ministri i Arsimit. Mbasi ka kaluar edhe reformën e pa, po, pa. Po. që u votua atje mm. në arsimin e lartë dhe dhe shkon të punojë me Erion Velinë, bashkohen shokët e vjetër të Mjaftit në bashkinë e Tiranës. Pastaj është një mm. Paskali, mm. një zonjë Paskali, që është zëvendësministre diku nuk e di tash se shumë pak e kemi dëgjuar domethënë kështu. Mm -hmm. Ndoshta shumë pak do ta dëgjojmë edhe në të ardhmen, por është e LSI-së, është një e LSI-së, një Paskali Paskali dhe është një djalë me mbiemrin Seferi që është nga nga forca uh, FRD. nga Fryma e Re Demokratike. Mm -hmm si pjesë e koalicionit. Kështu që Mazniku, Mazniku, Paskali, Seferi janë zëvendëskryetarët e rinj të bashkisë dhe edhe sigurisht Erion Veliaj është kryetari i bashkisë. Po kush do e presin? Shikojmë tash se ç'ngjan me Tiranën. Se është është punë e madhe kjo. Tani fillon. Luhet luhet lodra. Mm. Po, hm? Tani fillon puna, zbatohen tani... projekte, mbahen premtime etj etj. Ne. Ne di. Kishte pas edhe një kështu, um, se e ke parasysh ti tani, ai projekti i parë u prezantua pa hyrë Erion Veliaj akoma në Bashkinë e Tiranës. Ky i kjo e ashtuquajtura ë uh, Jo qelbësirë, se ëm um, se më, më dalin kështu domethënë. Kjo uh, hyrja në në parkun e liqenit, ke parasysh hyrja, pa, po, po, hyrja, pa, hyrja. Po. Mm -hmm. Është se ka dhe një, do ketë një parahyrje në parkun e nëse. Ëm um, dhomë paradhomë. Po po dëgjoja Ylli Manjanin që është uh, gjithashtu zëvendësministër. Kam përshtypjen uh, tek uh, një ministri që e ka LSI, mm. se kështu janë ndarë këto. Dhe dhe kishte dhënë ai një intervistë, po që dukej se kishte një lloj uh, si thua, sulmi ndaj kryeministrit, edhe mund ta quash mospërputhje mendimesh nëse mm. do. Por uh, ai ishte, ai thoshte mos preket asnjë fije bari në me cilën gjë unë jam plotësisht dakord tek uh, tek parku i liqenit, nuk ka nevojë as për hyrje, as për dalje, se nuk është uh, banjo, e kemi mësuar në uh, fakt, tualet. Ajo që ka nevojë është nga rrethrrotullimi i Tiranës së Re apo si mm. quhet ndryshe te sheshi Wilson mm. e deri tek uh, hyrja e liqenit ka nevojë për trotuar për një rrugë më të rrethë. S'ka trotuar është masakër atje. Kjo është më më emergjente them unë. Edhe fillon që te Ziniu atje te Peshku po. nga ana e Petro Ninit që mm. që është një kështu me mm. me pluhur me dhe dhe vazhdon deri në fund. Po po. I vetmi trotuar është atje te Triangolo që është i bërë diçka. Pak. Po është shumë keq. Dhe për për ke shumë të drejtë. Si rrugë ku kalojnë me karroca për shkak se mm. shkojnë te liqeni njerëz me me fëmijë me tjerë tjerë është nga ana e trotuareve. Ajo është më emergjente se sa hyrje dalje çfarë. Shumë shumë keq është atje. Ka punë për të bërë atje. Po këtë po. thoshte ai një dhe e dyta se ja kishte një çik me të ngulur kështu. Ramës ishte që Merkeli nuk është Lady Gaga. Mhm. Do të thënë për atë strehën e kryeministrisë mm. që do priste Merkeli me atë strehë, mm. e priti sikur të ishte Lady Gaga. I, i hidhet uh, Manjani me këto. Po. Me këto vjetë. Nëse uh, kthehemi pas Fan Klubit e mëngjesit, Jo, jo shihe, po, po shife. shife. Po, në po, edhe hënës, edhe hënës i themi fëna. Fëna, po. Fëna. Jo, jo hyrje, për shembull po i thon fyrje. Po, po, më, po. Më më fyje rëndë, kur duan të thonë më hyje rëndë. Sa e bukur fëna. Nëse mahmur është mahmur. Ëh, uh, gjithsesi, gjithsesi para se të vazhdojmë programin me gjëra të tjera, dua që t'i urojmë fitoren sot në mëngjes. Për pyetjen e parë nga aktualiteti, Marietës pasi ka thënë Eno Bozdo. Eno Bozdo. Pra. Bravo, bravo. Dhe Eno Bozdo shkruhet me dy n. N n o. Na mbaruan n. Ëm Marieta fiton dy bileta për nesër. Bravo i qoftë. Uh, Enos për uh, secilin prej neve, por uh, por ai do të jetë personi që do ta presë uh, zotin Erion në Veliaj në në bashkinë e Tiranës sot. Ma e di sa më vdes, më vdes, më më vdes. Në kuptimin e mirë të fjalës. Tam. Një një spot për aplikacionin e televizionit Klan. Sa shikoj lajmet, e unë e shikoj edhe televizionin Klan mes të tjerave meqë ra fjala. Po të gjithë e I shohin. kemi kolegë, i kemi kështu, po uh, kanë atë aplikacionin uh, aplikacionin këta për uh, për Klanin vetë, që është për mobile kështu. Tam. E thotë që e gjeni në Play Store dhe në App Store. për App Store. Po, po. Po, po sa herë ndonjëherë në anglisht gjërat shkruhen me 2 p, po lexohen një herë, se është puna e n-së. Se po, kjo ma ma kujtoi atë. Kur flasim për anglishten, po, po pra. flasim për shqipen, atëherë aty i bie që t'i thërrasim e në no. Apo jo. Tash e no. Çfarë si ka ai? Ai sot të dorëzon uh, detyrën. Ja okay, drejton. Jemi uh, që ra fjala. Jemi gati për anagramën, jeni gati për anagramën? Po, po, po. Le ta hudhim. Hudhe. Hudhe. Hudhe. Anagrama. Unë s'e dëgjoj. O Altino, po kush shkome, kush ky kur duhet më vao? Po shiko veshët. Po jam jo, jo unë. Po pse dëgjoj? Ti çfarë dëgjon ti më? Me tërë mend e ke ti? Po ta kam mendjen prandaj. Pa di dëgjon. Edhe ti dëgjon? Edhe unë dëgjoj po. Po po nga e dëgjon ti vëlla. Kë po dëgjon ti? Kë stacion dëgjon ti? Kë po dëgjoj unë? Ne të dy nuk e dëgjojmë. Ej, vërtet e keni? Po në final kush Altini? A mund ta thrasim pak Altinin ta, ta marrim vesh dot kjo? Altini. O Altino. Altini në. Ai Altini ngeli n'banjë ka 45 minuta. del hyn prap, del hyn çfarë bën ai? Jo, po 54 minuta. Ka filluar në një gjë. Aha. Altino. Wow. Sna do jam. Po. Nice, okay. S'po vjen dot asana ground. Hajde çik o vlla, ej, si është kjo punë më? Hajde më na nxjerr nga situata, çfarë do bëjmë? Ja, ai ai e dëgjon s'e dëgjojmë vlla. Se ia vlen në rrugën Abdyl Frashëri keni një dyqan të Premium Watches, ndodhet vetëm pak metra më tutje librit universitar në të njëjtën anë të rrugës duke shkuar për nga sheshi Wilson, ku gjeni ora fantastike. Njërën prej tyre dikush sot do ta fitoj. Ai apo ajo që vjen e para me po, përgjigjen e saktë. Po, GJ O L I M A T O I. Është e thjeshtë. Rivendosini këto gërma. Gjolimatoi në klubin e mëngjesit, në Club FM. Panic at the Disco, ready to go. Quhet kjo tani 7:57 minuta. Ju përshëndesim nga valët e radios. Ky është klubi i mëngjesit me Blendin, Jerin, Altinin, Adin, Oltën edhe Lorin. Jemi bo shumë. Mirë mëgjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit Ora është tani 8:08 minuta, unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Mirë mëgjesi gjithë Me Adin Mirë mëgjesi Mirë mëgjesi Olta Mirë mëgjesi Mirë mëgjesi Lori edhe një herë tjetër Mirë mëgjesi gjithë juve kudo që jeni Në Club FM në 100.4, klubi i mëgjesit nga ora 7 deri në orën 10 Çdo mëgjes për t'ju çuar në punë të sigurt dhe pa gabime. Ëm um, tani uh, po e përsëris edhe një herë se cila është anagrama për ditën e sotme. Mhm. Dhe do të dëgjojmë edhe një zë për gjumër, po do ju tregoj edhe një histori të jashtëzakonshme. Me të vërtet. E bukur. Edhe me një moral brenda, mm -hmm. nëse do ose një mësim, më tepër se sa një moral, po diçka tregohet në këtë histori që do t'ju Simbas qejfit të vet, e të shohim nëse dallojmë dot se kujt i përket ky zë. Po sigurisht që Parisi ishte vendi që Franca ishte vendi që unë do të bëja gjithçka për të shkuar sepse në fakt formimi im nuk është gjë tjetër veçse gjuha dhe letërsia frënge, më shumë gjuha se letërsia. Mm, E paske myt Altino. Si gjithmonë. Është kështu mo vëlla. E vështirë sa mëngjesi. Na, po pra. Mirë, ai uh, jep të dhëna. Po. Të paktën nuk është duke folur kështu. Jep informacion mjaftueshëm. Për fiqe për Dardha. Por është duke duke thënë diçka mbi mbi veten e vet, është mm -hmm. duke mhm. u zbuluar si personazh. E dëgjojmë edhe një herë. Gjuha, mbi të gjitha gjuha dhe letërsia frënge thotë ai. Mm. Po sigurisht që Parisi ishte vendi që Franca ishte vendi që unë do të bëja gjithçka për të shkuar sepse në fakt formimi im nuk është gjë tjetër veçse gjuha dhe letërsia frënge, më shumë gjuha se letërsia. Je gjenial. Ej. Ej, uh, shiko pak uh, këtë histori. Mm. Është një histori e cila uh, përfshin një vajzë që e ka emrin Jennifer Pan. Tam. Kjo është një vajzë uh, me origjinë vietnameze. E konsideruar ndryshe si një fëmijë i artë Po pse? Tani është 28 vjeçe S'duket uh, Në foto ndoshta është më e re sa mm -hmm. ose ndoshta ka genet e tila që Që e tregojnë të re Por historia e Jennifer Pan uh, fillon nga fundi Ajo do dalë nga burgu në vitin 2035. Wow. Është dënuar për vrasjen e nënës së saj dhe vrasjen e mbetur në tentativë të babait. Kjo ë uh, Jennifer Pan uh, është bija e dy emigrantëve mm -hmm. nga Vietnami në Shtetet e Bashkuara. Tam. Të cilët kanë shkuar atje në vitin 1979. Dhe ata për këtë fëmijë kanë patur si shumë emigrantë në fakt, mm -hmm. edhe aziatikë që e kanë e kanë pak fiksim këtë, kanë pasur pretendime Shumë të mëdha. Kanë dashur që ajo të merrej, ajo merrej me me piano, mm -hmm. merrej me balet dhe ishte një nxënëse ë uh, të paktën për prindërit e saj me nota të shkëlqyera. Mm -hmm. Një presion prindëror i jashtëzakonshëm binte mbi të. Presioni për të shkëlqyer në gjithçka që Jennifer bënte. Mm -hmm. Dhe për vite me radhë ajo jetoi nën tutelën e prindërve. Mm që të ishte e para e klasës në të gjitha lëndët, mm -hmm. që të ishte një siç i thonë ata prodigy në në piano, të ishte një një talent që kush e di se ç'do të bënte e në çfarë filharmonish botërore do të merrte pjesë, mm -hmm. e gjithashtu të zhvillonte baletin. Mamaja e saj quhej Bicha, kurse babai Huain Han Pan, që është akoma gjallë. Mm -hmm. Dhe çfarë ka ndodhur? Për të si thua për t'u përballuar me këtë presion prindëror. Tam. Kur filloi të merrte ca nota B në vend të A-ve. Mhm. Mm pra ca teta në vend të dhjetave. Jennifer vendos që të fillojë të falsifikojë dëshmitë e notave, ah. diplomat e notave që merrte për vite me radhë. Mm -hmm. Për vite me radhë, madje shkon dhe aplikon në Ryerson University. Dhe atje nuk pranohet. Ë, uh, megjithatë, ajo gënjen prindërit sikur është pranuar, po. Uh, tani jetonte larg shtëpisë. Mm -hmm. Uh, në fillim në Ryerson University, pastaj në Universitetin e Torontos, mm -hmm. sikur ishte e e regjistruar dhe vazhdonte studimet për ë uh, farmaci. Mm -hmm. Ndërkohë, ajo nuk ishte e regjistruar në shkollë sepse kishte dështuar në testin e algjebrës, e nuk ishte pranuar. Dhe çfarë bënte ishte që jepte mësime pianoje dhe pastaj për të siguruar jetën. Për të po dhe punonte nëpër restorante. Mm -hmm. Ndërkohë prindërit e dinin që ajo ishte në fakultet. Po, sigurisht në fakultet, sigurisht e shkëlqyer, mm -hmm. siç ata kishin dashur që ajo të ishte përgjithmonë, domethënë gjatë gjithë kohës, ndërkohë ajo kishte pasur dëftesa falso dhe notat nuk i kishte të vërteta, mm -hmm. siç prindërit i dinin. Kështu që gënjeshtra e saj ishte rritur dhe ishte zgjatur në vite dhe ishte fryrë, kaq shumë sa që nuk mbante më. Kishte një të dashur, ë uh, për ca kohë, dhe pastaj filloi dhe u lidh me një vajzë. Mm -hmm. Ishte e paimagjinueshme për prindërit e, e saj që kjo të kishte pastaj edhe një marrëdhënie romantike deri diku me një vajzë. Mhm. Ë uh, derisa filluan, se thuhet ajo që gënjeshtra ka këmbët e shkurtra, prindërit e morën vesh. Morën vesh një zhgënjim total që vajza ka gënjyer për vite me radhë, që vajza nuk është vajza e artë që ata mendojnë se kanë. Mm -hmm. Tutela e tyre e tmerrshme nuk ka funksionuar, por e ka shtyrë atë në gënjeshtra e gënjeshtra e mashtrime e falsifikime të çdo lloji. Derisa ajo vendos bashkë me të dashurën, mm -hmm. që të paguajnë vrasës me pagesë për të hequr qafe, për të hequr qafe prindërit, prindërit. E për të marrë pastaj pjesën e trashëgimisë që i takon ë uh, në mënyrë që të jetonin. Mm -hmm. Kanë hyrë në shtëpinë e tyre, vrasësit me pagesë, e kanë vrarë nënën, e kanë plagosur rëndë babain, kanë menduar se e kanë vrarë edhe babain mm -hmm. dhe babai që është gjallë tregon se ka qenë i shokuar kur ka parë që vajza ka hyrë gjithashtu dhe ka folur me vrasësit ah. butësisht dhe miqësisht. Wow. Aty ai është, ai në fillim është trembur që ka thënë babai rri vajza në shtëpi, do m'vrasin vajzën. Dhe ka parë pastaj që vajza ishte pjesë e planit, madje ishte ideatorja e vrasjes së prindërve të saj. Prandaj, mbas një tutele shumëvjeçare, mbas presionit prindëror për ta bërë këtë vajzë një gjeni, e kanë shtyrë atë drejt jo se ka ndonjë justifikim për çfarë ka bërë ajo, por Jennifer është dënuar dy herë për dy vrasje. Mm -hmm. Domethënë dy vrasje dhe i bie që të bjerë të dalë nga burgu në 2035-ën. 2035-ën kur ajo do të jetë ekzaktësisht 48 vjeçe. 48 vjeç. Ka vrarë mamanë e vet. Prej notave Jo dhe aq të mira. Edhe presionit për të mos tani është edhe kjo, ajo nuk shkonte dot në shtëpi. Aq shumë ishte bërë presion që duhet të kishte nota të shkëlqyera, saqë nuk shkonte dot në shtëpi e thoshte që ore deri këtu e kam. Kaq më kap truri? Në etj. Kaq mund të bëj? Po. Nuk mund të jem personi që ju mendoni që jam. Jo, s'e bënte dot. Se ndonjëherë bëhen këto këto gjërat kështu. Kthehemi pas pak n'klubin e mëngjesit me tjera histori për t'ju treguar. Ju përshëndesim 8:17 minuta. Është në këto momente ju po dëgjoni radion Club FM. Ja futa kësaj karriges. Ora është 9:25 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-së. Ç'të them unë ty se si ndihem? Po, Tani pak më. Ja futa, ja futa pa dashje. Ë e ke goditur ndonjëherë atë? Është ajo gjë e bukur që bëjmë kur godasim këmbën në një gisht për shembull me ndonjë këmbë tavoline karrige diçka dhe pastaj bëjmë ecim me një këmbë me atë këmbë që kemi vrarë. Edhe mbajmë tjetrën me dorë. A kujton sepse e bëjmë atë kështu? Instinktivisht. Olta kemi fitues? Po Jeri. Mhm. Na kanë thënë mitologjia. Mitologjia është e saktë. Miq të dashur, mitologjia është e saktë. Gjoli Matoi. Matoi e kisha uh, sajuar anagramën dhe është mitologjia. Bravo qoftë kush e ka gjetur. Besniku me 747 i mbaron numri. Meqë më pyete se nga primi Moçës. Meqë më pyete se si uh, se si ndihem, ja ku e ke një Të rëndë qërë, mirë, okej, okay, um, ne do të vazhdojmë programin tani me, me Duhet t'ju kujtoj edhe njëherë për këtë pyetjen që kemi bërë sot në klubin e mëngjesit Në Club FM në 100.4, ka të bëjë me juve që jeni larguar me pushime um, Edhe e keni telefonin me vete mm -hmm. E pyetja është, kur je me pushime, e mban telefonin hapur Dhe pastaj mund të marrësh telefonata nga punëdhënësi, shefi, ku di un se çfarë. Apo e mbyll edhe i largohesh punës plotësisht, sepse je me pushime. Kevini ka shkruar, thotë: "Mirëmëngjes, unë jam akoma në punë, ama pas një jave marr pushimet dhe do të shkëputem për rreth 2 javë që i kam pushim. I nevojitet çdo njeriu një shkëputje nga puna. Interneti për mua është më shumë për argëtim. Nëse mm. dëshironi të jepni pak videon The best goalkeeper uh, Scott Sterling. Ah, e kam parasysh se ça është ajo. Është ajo video është është një komedi. Është shumë e mhm. bukur ajo, por është është për televizor ajo, nuk është nuk është për radio se nuk nuk e ndjek dot atë. Nuk e di nëse e keni parë atë, po tregon për një ndeshje futbolli midis dy ekipeve dhe në çfarë kanë bërë këta? Në duket duket është realizuar e gjitha sikur shumë e vërtet, sikur është me të vërtetë duke ndodhur, por në fakt ky portieri goditet gjithmonë në fytyrë. Çfarëdo që ai bën, oh. topi i bie gjithmonë vetëm në fytyrë. Oh, I shkreti. Po. Ai i pret të gjithë topat, por i pret me fytyrë. I pret të gjithë topat me fytyrë. Po, oh. dhe kjo përsëritet, përsëritet de, oh. deri në deri në dhimbje me me kalimin e kohës, po ta po ta çosh videon për shkak po, mundën në rregull e ka po, apo? Po çe kanë rregull ai është. E gjitha është një kështu. Është loj. ka një moment për shembull, ka një moment ku ai ai është tmerruar, ai mblidhet, por në një moment op. Sa për të pa. Edhe edhe ha gjithmonë uh, topin surratit. Është shumë e bukur. Shumë e bukur. Po mund ta gjeni, mund ta gjeni sepse është e vendosur në faqen tonë në Facebook, në facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Scott Sterling uh, quhet portieri. Shiko tani, uh, në një moment për shembull, mund ta mund ta ngresh pak oh, po. Okay. Por është gjakosur, është gjakosur shumë shpejt. Edhe i bie të fikët para portës. Shkojnë dy shokët e vet për ta ngritur. Okej, okay, është për t'u parë. Është me të vërtet një nga këto që quhen must see. Ë mund ta mund ta shihoni këtë është një video fantastike, e kanë e kanë qarë ata çunat që e kanë realizuar. Mirë, bëjmë një pyetje nga aktualiteti tani dhe shkojmë uh, në muzikë në Club FM 100.4. Miq të dashur, pyetje nga aktualiteti atë që e quajmë prit, prit se e di, prit prit se e di. Atëherë. Meqë sot është ditë e shënuar për uh, kryeqytetin. Vjen uh, kryetari i ri i bashkisë, Zoti Erion Veliaj merr detyrën. Oh, një sekond. Këtë duhet ta shikoni. Nuk e di se si e kanë, nuk e di se si e kanë bërë këtë, por uh, kjo është uh, kjo është për t'u parë. Vjen uh, vjen zoti Veliaj dhe tani më mirë shohim pak këtë. Jo, jo, do të zgjidhni pyetjen. Pyetja është okay. kjo. Kush do të jetë kryetari i ri Këshillit Bashkiak? Kush do të jetë kryetari i ri i Këshillit Bashkiak? Ok? 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-9-27-12-22 Më shokove fare tani E ka mundin te kjo video E di, e di Tani shiko, shiko edhe, një, edhe një moment tjetër Kur uh, Scotty Oh, jo Scotty vendos të largohet duke u zvarritur Oh, oh, oh, oh. Doctor Lillian Glass, autor i librit Gjuha e trupit, ka zbuluar pesë shenja fizike që tregojnë se dikush me siguri është duke ju gënjyer. Ata bëjnë me gisht nga ju. Kur gënjeshtra bëhet armiqësore, ata mundohen të ndryshojnë rolet. Kjo rezulton me shumë drejtime gishti, sepse ata mundohen të drejtojnë fokusin nga ju. E mbyllin gojën me duar. Llafazanët automatikisht i vendosin duart në gojë kur nuk duan të flasin më apo nuk duan të përgjigjen në ndonjë pyetje. Kur të rriturit i vënë duar sipër buzëve, ata nuk duan të tregojnë gjithçka apo thjesht nuk duan të tregojnë të vërtetën. E tundin kokën apo e ngrejnë lart si gjel. Po qe se dikush e tund kokën apo e ngre lart si gjeli, ka shumë mundësi se është duke ju gënjyer. Sipas Dr. Glass, kur dikush gënjen e tërheq kokën në njërën anë, mund ta tund apo dhe e lakon në anën tjetër. Marrin frymë thellë. Njerëzit që janë duke gënjyer marrin frymë thellë, madje edhe mund të grisin krahët. Në esencë, ata janë pa frymë sepse rrahjet e zemrës dhe shtypja e gjakut ndryshojnë. Ju mund t'i ndjeni këto ndryshime kur jeni nervoz apo të tensionuar kur gënjeni. Ndalojnë së foluri rrjedhshëm. Nëse keni parë ndonjë të dyshimtë që për një kohë të gjatë nuk ka folur, kur fillon të flasë është shumë i paqartë. Kjo ndodh sepse gjatë stresit sistemi nervor e ndalon rrjedhjen e pështymës që më pas i than membranat e mukozës së gojës. This is Club FM 100.4. Po sigurisht që Parisi ishte vendi që, Franca ishte vendi që unë do, do bëja gjithçka për të shkuar, sepse në fakt formimi im nuk është gjë tjetër veçse gjuha dhe letërsia frënge, më shumë gjuha se letërsia. është e vërtetë. Kush e ka gjetur Olta? E ka gjetur Ina Kodra 320 i mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Ina. Ina Kodra që fiton një lule. Dua të bëj një tjetër pyetje nga aktualiteti Aldrin Dalipit uh, urime për uh, mbajtjen e postit të uh, të kryetarit të mhm. këshillit mm -hmm. ka qenë në, në fakt ai edhe në të shkuarën dy vitet e fundit ka qenë Aldrin Dalipi edhe më parë por uh, por ishte diskutuar midis tij dhe mm Elisa Spiropalit por uh, duket që mendjet e ftohta kanë kanë vendosur për për Aldrin Dalipin në fund. Duket, duket pasi kanë bërë gratë diskutimet e tyre. Ka qenë shumë mirë, po Jo, kam fjalën që jo gjithkund do ndrisin në këtë kuptim. Jo, jo. ju. Jo, e para puna është kjo. Jo, më jo, s'ka asnjë lidhje po. Po që gratë nuk ka nevojë që të trajtohen kështu me, meqë është grua ta bëjmë uh, kryetare. Jo, jo, me këtë. Si ti e merr atë? Ai ka bërë shumë mirë detyrën e vet, mund ta mbajë se se edhe ky diskriminimi pozitiv pastaj kthehet në të kundërtën. Ma jepni mua se jam grua. Jo, më ma jepni se e meritoj ose ma jepni sepse jam e zonja ta bëj. Ma jepni se jam femër. S'ka kuptim kjo tash. Nuk po zgjas më. Kështu kshu e bëra. Pas mund duaj një grua kështu e bëj si për gjynah. S'është gjynah, është grua. Ata më është grua. Shko, ky muhabet nuk shkon për gjynah. Kështu po, prandaj po them pra. Kjo s'është një çështje e tipit Olta. Kaq Olta si grua i trajton gjërat si Në këtë rast jam me Blendi. Faleminderit ieri. Ja, edhe edhe një grua që zgjedh të jetë me një burrë. Normal. Çudi e madhe. Po do pëlqej të thuash ndryshe. Atëherë. Atëherë. Jo, s'ka lidhje. Le të bëjmë një jo. pyetje nga aktualiteti një tjetër sepse uh, ka patur shumë gjëra që ndodhin. Le të mhm. shohim mm -hmm. se sa e mbani mend këtë. Atëherë. Janë kthyer grupi i parë. Me dëshirën e tyre. Mhm. Mm Bëhet fjalë për azilkërkuesit shqiptarë në Gjermani. Tam. Thonë që rradha e bukës ishte 4 orë. Mm. As në 89 nuk ka qenë 4 orë. Kur ishte shumë keq këtu në Shqipëri. Por, por, uh, pyetja është sa janë kthyer? Numri. Sa vet? Mm -hmm. Sa vetë janë kthyer? 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Siç raporton shtypi këta që janë kthyer vullnetarisht nuk janë uh, nuk janë pyetur nga policia, nuk janë marrë në intervistë në kthim etj etj, por kanë uh, zbritur nga avioni dhe janë uh, janë trajtuar komplet si pasagjerë normalë, megjithëse ka qenë një avion special i nisur nga Essen i Gjermanisë që i ka sjellë ata në kryeqytet. Mm -hmm. Këtu tek ne dhe janë shumica të rinj që janë lodhur duke pritur për azil dhe zoti Hoffman, ambasadori gjerman, që thotë se ata që do të kërkojnë azil ekonomik në Gjermani do të kthehen automatikisht, nuk do të lejohen as të hyjnë më mm -hmm. në mhm. Gjermani por do të kthehen mbrapsht me avionin e radhës, kështu që do të zgjasë vetëm disa orë qëndrimi i tyre në Gjermani nëse vendosin që të shkojnë. Mirë. Ja ku e bëmë edhe një pyetje tjetër. Do të shkojmë në publicitet tani në klubin e mëngjesit kur të kthehemi kemi gjëra të tjera për të bërë do të nisim edhe një quiz me seri dhe nuk e di nëse vajzat janë gati për ca lojra. Do ne jemi gati. Doni të luani? Tematikën po, do e po. zbulojmë që tani apo? Jo, do ta zbulojmë kur të kur të vijë ora. Po, kur të vijë orari. Kthehemi mbas pak në Me Olden, Olden. Oh, jo, Altini, Altini. Altini. Edhe dy orë në një vend as për një. Jo, jo, jo. Me që jemi tek Altini, edhe dy orë në një vend, mm. le të tregojmë se çfarë i ka ngjarë një djaloshi i cili e do shumë ambientin, por është edhe, si thua, sportist në këtë rast një mountain biker, sepse merret me me çiklizëm në mm -hmm. në mhm. zona, po themi, malore të egra etj etj. Ka qenë duke ë uh, ka qenë në Boise, në Idaho, ë uh, në ato uh, parqet natyrore ku lejohet uh, që të shkosh edhe të bësh këto xhiro të gjata me biçikletë, mhm. njëri, mm -hmm. i cili e do shumë, shumë, shumë natyrën. I ka ardhur momenti për? që duhet linte biçikletën për të për të kryer nevojat. Uh, uh. Dhe është ulur dhe nuk ka ndonjë problem që të gjesh një vend aty në pyll, edhe të kryesh nevojat e tua. Po. Kështu që ky është ulur, po themi atje për qejf. Mm -hmm. Ka mbaruar punë. Kishte sjellë me vete edhe letrën higjienike. Dhe mbasi është fshirë, po. Mbasi e ka përdorur, çka bërë? ka vendosur ta djegë. Se ka thënë nuk dua ta lë letrën këtu. Letra se do dukej ajo copa e letrës. Po, kuptoj. Po, edhe ka thënë po e djeg letrën higjienike që të kthehet në hi edhe të mos mbesë domethënë si një një po. copë plehre në natyrë. Ëh, mm. uh, letra higjienike ka shkaktuar një zjarr 73 hektarësh. Po, po, po. Shumë mirë. Po. Dhe nga dashuria e madhe për pyllin, vajti e dogji. Po, që mos ta mos ta mos ta prishë hijeshinë e tij Tani një top letër një qese me vete nuk ishte ky zotria? Mund ta fuste në qese, letër një qese. Ta digjte në shtëpi. Edhe ta mbështillte fort. Mund ta hidhte diku pastaj. Mund ta linte, se letra higjienike është do do do të dekompozohet ajo vetë nga natyra, nuk është plastik. Meqenëse nuk donte, domethënë, nuk donte pra. edhe në këtë farë. Ose s'ia priti mendja pra, nuk ia priti mendja. Ëm, thotë Kerry Bilbao, e cila është një zonjë, kjo është zëdhënëse mm. e e këtyre njerëzve që ruajnë, agjencia që ruan pyjet që kur të vjen të vjen, ka thënë ajo dhe nuk ka asnjë problem. Por nuk është e nevojshme dhe është e rrezikshme të djegësh letrën higjienike në kushte thatësire, siç janë tani në prag të gushtit. Mm. Ka mjaftuar një shkëndijë, pak bar i thatë ka marrë atje dhe pastaj si zjarr kashte është përhapur, janë dashur 6 orë e gjysmë për ta vënë nën kontroll wow, zjarrin. Po, janë djegur siç thashë 73 Hektar. Ëm ehm, uh, ajo thotë që gjëja për të bër është është mbulohet. Zakonisht mund të mbulohet atë çka keni bër. Po lërini bash aty dhe mbuloni dhe nuk ka problem. Ëm ehm, uh, me pak dhe me pak pluhur domethën, por uh, tash shikoj dëgjoj një shqiptar që mbulohet. Nëse mbulohet, pse mbulohet? Ëm ehm, uh, nëse. Ëm um, Nuk e di, se këtu në Shqipëri nuk ndodh për shkakun Të kenë edhe letër higjienike me vete. Unë nuk është se kur shkoj në mal, mbaj gazeta. A ah, mbaj gazeta? Vazhdon tradita e vjetër. Po. Nga që tradita e vjetër ajo. Po. Tek uh, Histori eskatologjike, uh, Arben Dedja ka një tregim shumë të bukur me këtë punën e gazetave që përdoreshin gjerësisht në Shqipëri. Po. Sepse shihej, uh, shihej uh, përdorimi i letrës higjienike si një... Um, Mjet luksi. Shprehje luksi, ë uh, borgjezie, shfaqje e huaj, kështu që nuk mund të kishte letër higjienike, nuk importonte Shqipëria. Po, vërtet. Nuk fusa as nuk prodhonte letër higjienike, prodhoi pak për këto hotel Dajtin ku di unë sa ishin që ishin të huaj. Mirëpo njerëzit me atë paranojën e madhe që ekzistonte në atë kohë. Mm. Kishin frikë se mos Ua gjenin, se letra higjienike duhet hedhur në plera pastaj, se nuk e merrte banja me vete, se siç është kjo që tretet në ujë. Ëh. Mm uh, dhe shikonin se ku e kishte fshir. Mos e kishte fshir për shembull te portreti i oh, i udhëheqësit. Çfarë ka dashur të thotë ai me këtë? Edhe ishin njerëz që i hapnin ato. Po po ta shikoni këtë, mendoj po. që gjithë familja degdisej diku tjetër. Kështu që duhet të kujdesesh që nëse do fshiheshe me gazetë, Të fshiheshe me me një pjesë që nuk dura, ishte e rëndësishme. Me tekst, po. me tekst, jo me fotografinë e ndonjë personi të rëndësishëm sepse mund të mund të shihej sikur uh, kishe dashur që të bëje një një qendrim, pra të mbaje një qendrim me anë të me anë të fshirjes. një mesazh. Po, një mesazh atje. Ej, um, një kuiz të vogël Meseri do ta ngrejmë tani? Patjetër. Si thoni? A jeni? Jemi. Doni apo s'doni? Duam. Okej. Okay. Mirë. Unë jam gati. Kuizi Meseri fillon tani. Atëherë, kuizi Meseri sot ka të bëj me. ka të bëj miq të dashur me këngëtare mbiemrat e të cilave mhm mm fillojnë me T. Me T. me T. Dakord. Me T. Okej? Okay? Mm -hmm. Po, po. Këngëtare mbiemrat e të cilave fillojnë me T. Fillojnë me T. Mhm. Mm Nëse buzët tuaja janë duke lëvizur, ndoshta jeni duke thënë emrin e kësaj këngëtareje. Hiti i saj i parë dhe shpërthyes ishte All About That Bass mm. në vitin 2014. Nëse buzët tuaja janë duke lëvizur, mm -hmm. if your lips are moving, jeni duke thënë emrin e kësaj këngëtareje, hiti shpërthyes i së cilës ishte All About That Bass në vitin 2014. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Këngëtare, mbiemrat e të cilave Nisin me T Me T T. Olta, ke ndonjë fitues për të dhënë? Po, po. Po jepi, 70, jepi zemër. 70 azilkërkues janë kthyer dje. Aha. E saktë. Është Eglantina, fiton 2 bileta. Bravo Eglantinës, 70 azilkërkues janë kthyer dje. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit Ella Eyre do të na përcjellë tek lajmet e orës nëntë. Kjo quhet Together. Hello, hello, hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, Olta, të kërkojnë këtu, pastaj e vështirë që bëhet. Uh, Olta Reka të paraqitet te studio numër 4. Po. Mirë se erdhe, Olta. Isha te 17-a, kishte një defekt teknik. Ishe, ishe këtu ka... Edhe si bën, bën e bën kështu për Nuk do të pavë më një moment. Jo Olta, duhet të japim fituesit. E di çfarë pse s'ikën Olta? Vërtet? Po. Ika. Ik. Po jap edhe fituesin. Po ikën Olta miq të dashur në klubin e mëngjesit. Jap edhe dy të fundit. Hajde Olta. Hajde prap. Olta Reka të paraqitet në studio Olta Reka. E mos e përplas atë derën ashtu. Na u duk tërmet. Në dy si njeri. Unë nuk iki, po nuk iku Altini. Dëgjo. Ehm, um, kemi ndonjë fitues për të dhënë? Atë bëj. Po, për këngën e ditës kemi Redinën 543 mbaron numri, fiton një kurs fotografie tek Art Center Tirana. Bravo. Mhm. Dhe Meghan Trainor. Meghan Trainor. Bravo, bravo. E saktë. Është Florida fiton dy bileta për në Cineplexx. Florida. Okay. Florida. Bravo. Mirë, Rajda. O, tinqe, po. ngrije pak të tetat, të lutem. Çështja. Jemi duke përgjuar një radio. Një radio. Pyetja është nga cili vend i botës është radio Që po përgjojmë tani është live Kjo është po dëgjohet diku në botë Diku në botë ka njerëz në taksi që po e dëgjojnë këtë Duke shkuar në shtëpi Ose ndoshta Në punë Që është hit në këto momente në një vend shumë larg prej këtu. Ta mundëson Klubi i Mëngjesit. Ma jep sikur kishe shkuar emigrante këtu, kush e di, me bursë. 15 vjet më vonë kishe 15 vjet më parë kishe ndenjur atje. Mos ka naj DJ, mos flet dikush? Yes. Prej nga erdhën këta tinguj, prej nga vijnë këta tinguj. Okej, okay, është një radio diku në po pse qesh Ieri? Se më kujtoi pak Bidain. Nuk e di pse. Nuk e di pse. e di unë pse, po s'di s'e them dot. Ehm, um, s'e themi pastaj pse? Mirë, mirë. Ë uh, kush ka thënë Meghan Trainor? Për pra, pra, Florida. Po, e thamë. Atëherë, a mund ta bëjmë më fal? E di që e thamë po. Pa problem, pa problem. Le të bëjmë, le të bëjmë një tjetër pyetje. Në vitin 2010, tam. Kjo këngëtare kanadeze e muzikës country u divorcua me zotërinë që kishte qenë producenti i saj. I albumit të saj The Woman in Me. Mm. Gruaja brenda meje. Tam. Po. Në vitin 2010, kjo këngëtare kanadeze e muzikës country, mbiemri i së cilës fillon me T, Sepse të gjithë emrat sot janë mbiemra që fillojnë me T. U nda me bashkëshortin e saj, i cili kishte qenë rastësisht edhe producenti i albumit të saj The Woman in Me. Mhm. Mm 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Jo, Remi, le sa më durdhet. Morning. E kemi ndezur radion, jemi duke përgjuar një radio ndërkombëtare, jo ndërkombëtare, është kombëtare në vendin e saj. Mm -hmm. Po, një radio të huaj, pra. Ëm ehm, uh, dhe nëse ju arrini ta gjeni se nga cili vend vijnë këta tinguj, keni për t'u bërë fitues të një kontrolli të plotë mjekësor në spitalin Amerikan. Ja ku është. Kjo është kjo. Më kanë thënë që është një radio nga Japonia. E pasaktë. Nga Kina. E pasaktë. Nga India. E pasaktë. Franceze. Jo, jo. Jo, jo. Filipinase. Jo, nuk është Filipinase. Do të japim një lloj ndihme ta. Portugeze. Jo, më shoh kjo. Nga Tajvani. Jo. Jo. Kujdes. Tashi ato ujra janë. Po po. Por uh, por deri tani nuk kemi një përgjigje të saktë. Nuk kemi një përgjigje të saktë. Nga po e dëgjojmë uh, këtë radio që po përgjojmë në klubin e mëngjesit. Olta fitues të tjerë? Shania Twain. Shania Twain edhe nëse mundesh atë një këngë. Zonjusha e përjetshme Shania. Dy bileta për në Cineplex. Po, bravo. Shania Twain, këngëtare country nga Kanadaja e cila në 2010 u nda nga ish bashkëshorti i saj tanimë, që ishte edhe producenti i albumit The Woman in Me, albumin e përmendim për t'ndihmuar. se The Woman in Me është albumi i Shania mm -hmm. Twain. Me një tjetër uh, pyetje nga një tjetër këngëtare mbiemri mbiemri i të cilës fillon me gërmën T. I të cilës fillon me T. Me T si traktori. Këtë këngëtare në televizion me gjasa nuk do ta dëgjoni të këndojë, por të prezantojë. Nëse doni ta dëgjoni të këndojë, Ndoshta duhet të shkoni tek Rockstocku Oke okay. 069 20 7222 Dërgoni mesazhet tuaja Në televizion këtë këngëtare mbiemri i së cilës fillon me T Me gjasa nuk do ta dëgjoni të këndojë Por të prezantojë Nëse doni ta dëgjoni të këndojë Mund të duhet të shkoni tek Rockstocku është e thjeshtë është e thjeshtë, sigurisht mm -hmm. Vetëm këtë po. pikat mbi i thon. Po pra, ato po, shpreha pra. Pikat mbi. Po. Po, meqenëse ti do ta ndryshojmë, e ndryshojmë, nuk ka problem. S'ka gjë, s'ka gjë. E vetëm mendja, por çfarë është vetëm mendja? Pse nuk thon pikat mbi ë për shkak? Po këtë punë kam. Po. Mirë, je gati? Gati. Le ta nisim. Sha Radio, loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Hmm, atëra. Atëra vajza fjala juaj është atëra. Jo. Ja. Jo. Mm, jo. jo. Dikush e ka shumë të zhvilluar këtë. Dikush, dikush nuk e ka, por mund ta fitosh me kalimin e viteve. E, e. Jo. Ja. Ekuilibri. No. Jo. Nuk fillon me e, domethënë. Jo, jo, jo. Jo, çfarë shoja? Oratoria. Mhm. -mm. Uh, e ka ja. njeriu apo e kanë edhe kafshët? Tani njeriu e ka. Uh, kafshët Mhm. Çe kemi Olta? S'po duroj dot më. Mos u gjet sharada jonë. Jo, jo, u gjet kjo sharada jonë. U gjet pra. Po, u gjet sharada jonë. Faleminderit goca. Mirë, a ndonjë opsion për uh, këtë vajzën këngëtare? Eneida Tarifa. Eneida Tarifa pra, e saktë dhe e thjeshtë. Është Dori fiton dy bileta për në Cineplex. Okay. Bravo Dori. Mirë, do të bëj një tjetër pyetje për një tjetër këngëtare mbas pak tani të dëgjojmë një këngë nga Shania Twain, meqë ishte Hello! Hello! Ej, kam një fjalë për të treguar Altin. Po. po. Ndërkohë ta japim fituesin e sharadës tonë. Ku ishte? Ishte Intuita. Vërtet? Mhm. Mm ja ta gjej. Mirë, ke kohë Olta, s'ka problem. Është Besmiri fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Ju ra dakord për fjalën tuaj? Po. Nisi? Po, ne kemi lindur dakord unë me Altinin. Bravo, i shaftë. Ç'na the? Po un un jam pak më i madh se Altini. Kam qenë kam qenë i vogël kur lindi Altini. Edhe më thanë mua lindi Altini, dakord i thash. dakord. E di jo. Ehm, atëre, për këtë radion, për këtë radion, është akoma unë kam lënë dëgjim Altin. Kto vetëm këndokan. Po folën çfarë? Megjithatë këndojnë në gjuhën e tyre. Po. Hm. Snagan jetë. Olta, se në vëtiqe Suedeza Tami Olta, ku je? Oj, Olta Këtu jam, këtu jam Shkoj në një planet tjetër Kineze vazhdojnë të thonë Jo, nuk është Kineze po, po, Maqedonase Jo, jo, jo, jo s'ka lidhje uh, Radio Ruse Jo, jo Radio Serbe Gjuha është Aziatike Aha, pra tani Tajlandës. Shing shing, ajo po thosh shing shing. S'e kanë gjetur? Kush përgjigjet Kina? Është shumë brenda logjikës. Mm -hmm. Kush thotë Maqedonia ia këput? Kot fare. Ah. Por uh, por uh, nuk është Kina. Kanë thënë Filipinet nuk është, nuk është Japonia, Se nuk është Tajvani. Zemëroheni. Po jemi aty, jemi aty një kontroll i plot mjekësor për atë që vjen me përgjigjen e saktë nga cili vend vijnë këta tinguj. Tani po e përgjojmë live. Këta janë duke luajtur këtë këngë në këto momente. Nuk e di sa i bie ora atje, po duhet të jetë diçka rreth 3 mbasdite. Mm. Nëse do të ishit në këtë vend me gjasa, mund të ishit duke punuar në sektorin financiar. Wow. Eh tani. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Është më shumë i zhvilluar se Shqipëria. Mm. Go vajza. Kjo nuk diskutohet. Go vajza, go, gjeni fjalën tonë. Është send? Yes. I madh. Varet ka disa masa. E kemi në shtëpi? Disa mund ta kenë, po unë nuk kam. Po, po unë kam. Është e zakonshme ta kesh në shtëpi apo e jashtëzakonshme? Ë ja, këtu në Shqipëri e jashtëzakonshme do ishte. Është diçka me vlerë. Që kushton shumë. Jo shumë, jo, jo, jo me ndonjë vlerë. Ka të shtrenjta dhe të lira, por uh, jo, mm, po okay. po themi sa një gjerdan me gurë të çmuar, a diçka e tillë. Kuptoj. Po në cilën shtëpi mund të ndodhet? Në një shtëpi private për shkak? Në një shtëpi private, në shtëpi nuk ka rëndësi, po shtëpi private pra do të ishte uh, ka këtu në Tiranë. Nuk është se s'ka. Ka. Mbahet në pallat është ideja apo po mund ta mbash? Dash nëse ke një të tillë. Në shtëpi të madhe. Më fal, shikoj për shembull mund të ishte si një erashkë. E kupton? Po. Ka që kanë, ka që s'kanë. Pastaj në shtëpi, në pallat, në këto këto syn pastaj më. Sa është një send. Tani është uh, diçka e fortë jo. apo jo, ja, është e butë. E butë. Send qefi? Jo tamam qefi, po mund të jetë edhe për qef. Lidhet me një zanat të caktuar? Jo domosdoshmërisht. Jo domosdoshmërisht. Jo. Një send që mund ta kesh po është i rrallë në vendin ton. Po jo, mirë, nëse ne nuk e kemi në shtëpi, po. mund ta gjejmë diku tjetër? Mund ta gjesh në dyqan. Në dyqan. Mund ta blesh. Në punë ta blesh. Në punë mund ta kemi një të tillë? Jo, në punë jo dash. Jo. Në të mban e mban për qejf në shtëpi domethënë. Është një po një gjë e vjetër. Jo, si e thonë, është është tradicionale, por nuk është e vjetër. Ajo që do blije ti do ishte e re, se Marrësh të re. Është një vishet? Vishet. Vishet. Është veshje tradicionale, një pjesë e diçkaje. Është veshje tradicionale, jo shqiptare. Jo shqiptare. Prandaj nuk gjendet Nuk vishet në Shqipëri. Po, ka që Dikur është veshur jo, apo jo, jo. jo, jo. Nuk është e traditës po, tonë të paktën. Mund të jetë e Greqisë? Jo. Bravo Olta të lumtë. Nuk kam në shtëpi. Si të erdhi Olta? Dhe nuk kam ndërmend të marr një palë. Ëh. Nga vitet si geisha apo mm. nuk më shkojnë. Mm. Nuk të shkojnë. Po ti e ke provuar, kështu që ë thjesht kam bërë një montazh një herë. Të kujt? Të çfarë që kemi? Të gjithëve. Po nuk po më gjen akoma radion. Radion, pra mirë, do ta gjej radion. Sri Lanka, Tajlanda, jo, jo, jo, Korea e Jugut. Jo, jo, jo, jo. Nine. Jo, ti, jo Sri Lanka. Hawaii. Jo Hawaii, jo. Hawaii flet anglisht. Dëgjoni edhe një moment. Tajvani. Alti mund ta ngresh në sfond po deshë. Jo. Afër Tajvani, po nuk është Tajvani, është një qendër financiare. Hong Kong, Nepal. Jo. E ka gjetur. Është Singapori, miq të dashur. Kjo që po dëgjojmë është Radio 93.3 FM, Radio Yes, quhet atje dhe është drejtpërdrejt nga Singapori tani që flasim. Shëgjit ta sho, shëgjit hajo Bravo Eraldi, një kontroll i plotë mjekësor në spitalin Amerikan për ty Njëri që është e tjetëri që O po po të lutem. T'i përshëndesim këto nga Singapori. Flori Loga. Ora unë ta ngre topin ti zhyta, gati? Op. Çfarë është kjo? Është letër alumini e mbledhur shumë. Mos u tremb. Mos ke frikë, s'ka drogë. Kthehemi mbas pak në Klubin e Mëngjesit. Që nga si me lyr. Në Club FM në 104. Edhe një tjetër. Më shkrepe. Ball but selfie. Vese dhe ka një. Nisëm. Na lujtët mendsh. Okej. Kimono. Kimono. Bravo. Është saktë pra një kimono, një veshje nga Japonia. Bravo Gjergj, fiton dy bileta për në Cineplexx. Lum Gjergjit. Një Cila? Kam vendos vajzat para që ta bëjnë ta bëjnë sefte këtë verë. Mm. Si bën pushim, t'i bëjmë pushimet bashkë ide. Pam. E e e. Jo, jo, jo. Pse pse pse e përplasi meksikani trenin? Uh. Kishte loko motive. Ose motive loko. Aha. Uh -huh. E, e, e, çka? Interesante. Po dal vetë, po dal vetë. Okej, po iki. Nuk është se qesha shumë me thënë drejtën. Po e di pra e di, e di. Ti s'e ke mendjen fare fare sot. Jo, Kështu që se ku e ka mendjen ajo? Je në planet tjetër. Nuk thuhet dot tani. Jo, duket Ola që e liruar me thënë drejtën. Faleminderit Altin po, që e pohon. U duket me sy? Me sy të lirë vërtet? Po pra. Nëse e dëgjoj, a le të bëjmë një tjetër pyetje nga, le të bëjmë një tjetër pyetje nga uh, vajza këngëtare. Këngëtare të njohura, mbiemrat e të cilave fillojnë me të. Mm -hmm. Do të bëjmë një pyetje nga aktualiteti para se të shkojmë dhe me këtë do ta mbyllim. Bëjmë nja 4 a 5 kuice po, dhe i vjen. Po çfarë sketi, njerëzit janë duke dëgjuar, janë jo, uh, përgjithësisht me tyre. Për ata e kanë problemi ke ti. Nja 4 a 5 që t'i vëmë në punë kisha thënë. Atëherë, atëherë. Në qoftë se nuk do të keni dot mm. në qoftë se nuk do të keni një eklips total të trurit, mm Do të mund të ma jepni emrin e kësaj këngëtareje shumë të njohur Aha. të baladave. Mm, okay. Nëse nuk keni një eklips total të trurit, do të ma jepni emrin e kësaj këngëtareje të njohur baladash. Janë këngëtare mbiemrat e të cilave fillojnë me, me T. Fillojnë me T. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Mirë Altin. Ikim fare. A vjen të bëjmë këtë vetëm të dy. Atë. Është një quiz tjetër. Është bllokuar nga tatimet nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve, mm -hmm. njoftohet në media. Ë, uh, kompania Agon Set. Tam. Agon Set. Sepse uh, ka një detyrim kompania. prej uh, 47 milionë lekësh mm -hmm. për mospagimin Mirëmëngjesi Mirë se këni ardhur në Klubin e Mëngjesit Rudimental bashkë me Anne-Marie dhe Will Heard Heard Heard Iku, iku dhe një ditë uh, Iku dhe një mëngjes Po po, Tonin, Tonin Tërshana na kanë thënë Tonin Tërshana është e pasaktë miq të dashur Bravo, e ke gjetur Bonnie Tyler, bravo Ada Bonnie Tyler është e vërtetë Fiton dy bileta për në Cineplex Bravo Dhe mm. sigurimet shoqërore të punëtorëve. Nuk ka bërë prit prit se e di. Pam. Është saktë. Kompania s'i kishte. Agonset. Agonset. Agonset. Po. Për Andrea fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Andrea. Shumë punëtorë që mund ta kenë e kanë ditur që kanë qenë siguruar në këtë rast i bie që Mund të, ata mund të kenë ditur që kanë qenë siguruar, po s'u janë paguar. Por në të vërtetë jo. Kjo do të thotë që kur punëtori bëhet pensionist, pastaj merr vesh që po. s'i takon pensioni, domethënë për ato mm. vite dhe Më po ti s'i pëlqeka Argjend dhe Flori Lloga kësaj. Mm, mm, mm, Edhe e thotë me ironi që ta marr për klap të vënë, kupton? Mua më pëlqeu, prandaj po të them, po ti s'më kupton asnjëherë kur flas. Dhe s'kam shanse më të sqarohem pra. Unë nuk e flas gjuhën tënde. Çfarë flet ti? Pellazgisht? Ç'e ke këtë? Unë ah. shqipen e vjetër. Si i thoni hënës juve? Fëna, fëna. Fëna i thonë hënës këta. Jo, s'u bën në fakt nuk u bën me singa. Po Olta dje për shembull, më vjen një mesazh nga dëgjuesi ynë Gazi, i cili kishte bërë një foto. Përshëndetje, nëse është tani duke na po, ndjekur. Po, kishte bërë një foto nga makina e tij. Ëh. Mm -hmm. uh, Edhe në makinë mm -hmm. lexoja në kroskotin e tij Club FM thoshte. Po, po. Stacioni 1 e ka Gazi. Faleminderit. Mm -hmm. Faleminderit Gazi, Club FM uh -huh. stacioni 1. Edhe lexon atje 32.0 gradë Celsius. Ndërkohë Olta sapo kishte thënë 26. Edhe edhe Gazi na shkruan thotë thotë i themi Gazit kaq është këtu brenda. Mos rreni njerëzit lale. Lale, ne nuk i rrejm Lale. Po, pastaj mbasi i dërgoj un, i dërgoj edhe un një fotografi nga telefoni im që është 33. Uh, thotë poshtë Olta. Jo. Jo, jo, më lejoni se m'u kujtua mm, FSHF-ja tani. Përshëndetje, thashë. Nuk është nuk është në Shkodër ndeshja sepse UEFA, kështu po thon, mm. un kam burime të brendshme. Jo, un un kam të brendshme. Dyshimet e mia. Por gjithsesi, po thon që UEFA uh, thotë që nuk mund ta bëni ndeshjen në në Shkodër, po. pasi që të zhvillohet një ndeshje e UEFA-s, duhet më parë të zhvillohet ndeshje tjetër atje në atë stadium, mm -hmm. sepse nuk mund të jetë sefte. Pra nuk mund ta kontrollojë njeri sigurinë. Ah, a i ka okay. masat e sigurisë, ah, si ka masat e sigurisë. Në stadiumi dritat a janë rregull. Të gjitha këto. Nuk e di të ketë ndodhur në një stadium tjetër, stadium tjetër kjo. Nuk di nëse ka qenë kusht për shembull kur u bë kur u hap Elbasani, mm. u bë Elbasani, u hap me ndeshje nuk po nejse. Çdo gjë është po si duhet. Po na thon tani që nuk bëhet ose ose i bie që nuk ndërtohet dot në kohë në Shkodër, edhe është një lloj një lloj alibi që. Mhm. Yes. Faleminderit për fjalën mhm. alibi. Është saktë? Bravo Altin. Un kam edhe një gjë të mundshme. Një fjalë për ty. Është Muhalebi ose siç i thon në në tironse, Mufalebi. Mufalebi. Ose Pelte. Po. Domethën Pelte. Pelte. Faleminderit. The man who can't be moved. Kjo është e fundit për sot. Ja ku e keni këtu. Ikëm neve. Ne vjen në Music Box. Ciao. Ciao.